on est venu à Manif contre l'austérité, on est de la FSU, des Landes. FSU-Coac-Guida, Koak gira, eta zoroztasun neugiak salatzeko etorri gira manifara gaur, landesetatik heldu gira ez baitzen eh, deik landesetan. Plus précisément pour l'éducation nationale pour moi, puisque... Mila behen bat ginen ezuntan baionan honan, egun horiokota asunean, zogazta asun neogiak mena bereziki ezkuntza nazionalan, nire kasuan, postu batzu gehitu balin badira ere gobernu behiarekin, beharrak ez dira betea koraino. Euh, Larun batean, kolegioan erreforma saratzeko, parixan izan engira.